Kukua kwa teknolojia ya habari na mawasiliano kumeleta changamoto kubwa katika tasnia ya mawasiliano, hali ambayo imekuwa ikisababisha utumiaji wa kazi mbalimbali za wabunifu kutoka eneo moja hadi jingine bila ridhaa yao. Changamoto hiyo inatokana na uhuru walionao wapashaji habari kwa jamii kwa kutumia kazi mbalimbali za wabunifu ambazo sio zao kwa matumizi binafsi ama ya kundi fulani katika mawasiliano. Beni Zomba ni mkuu wa kitengo cha sheria na mashtaka kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa nchini Tanzania. Ninaanza kukumuuliza hali ikoje katika mchakato mzima wa sera ya kitaifa inayohusiana na haki miliki hapa nchini Tanzania? E, mpaka hivi sasa upo mchakato wa kuiandaa hiyo sera ya ubunifu wa, wa alama au intellectual property. Kwa hiyo haijawa in place, lakini uko mchakato ambao unashughulikia hiyo sera ya, ya, ya intellectual property, na nia kubwa ilikuwa ni kwamba hapo baadaye kwa sababu sheria ya uh, intellectual property zimegawanyika katika vipengele mbalimbali. Tuna copyright, tuna patent, tuna trademark. E, nia ya serikali ni kuzifanya zote zikae katika sheria moja. Kwa hiyo hapo baadaye tutakuja kuwa na sheria moja, na sera sasa hivi ndio iko katika mchakato wa, wa kuandaliwa ya hiyo intellectual property pengine katika hapa awali, kabla ya kuingia katika huu mchakato ambao unaozungumzia, sheria kama sheria zinasemaje kwa hivi sasa? Sheria zipo, kuna sheria ambayo inazungumzia haki miliki au copyright, kuna sheria ambayo inazungumzia alama za biashara trademark zipo, na vilevile vile kuna sheria ambazo zinazungumzia mambo ya patent au hataza sasa tukiangalia sasa hivi kutokana na teknolojia inavyokuwa, uh, unaweza kupata logo ya kitu fulani, alama ya kitu fulani, na mtu akaitumia tu bila, bila, bila uh, ridhaa ya yule ambaye ameitengeneza. Pengine hapa kisheria inakuwaje? Ina, ina e, kwa kweli watu wa namna hiyo wanafanya makosa ya kisheria, na mtu ambaye haki yake imetumika kwa namna hiyo, e, kuna utaratibu wa, wa kisheria wa kupata haki yake mahakamani, anaweza kwenda kudai mahakamani. Na adhabu yake kama ukionekana umefanya kosa hilo, ni adhabu yake ikoje? Ziko adhabu za aina mbalimbali eh, ambazo zinatolewa kisheria. Kuna adhabu ya faini ya kulipa hela, kuna adhabu ya mtu ambaye anafanya matangazo au amekitoa kile kitu asitishe kufanya hivyo. Kuna adhabu ya kuharibu hiyo kazi pamoja na nyinginezo. Kama ulivyozungumza kwamba kuna bidhaa ambazo zinaonekana zina majina ambayo yanamfanya mtu mwingine naye kuwa kuiga ile jina, ukasema kampuni ya Sony kwa sababu Sony wamepata umaarufu, basi mtu mwingine naye anataka atengeneze kitu fulani ambacho kinafanana fanana kama Sony. Sasa hivi changamoto ambayo tunakutana nayo ni kwamba, kwa mfano, katika masuala ya uimbaji, kwaya fulani wameimba vizuri, wameonekana kutumia jina fulani, mtu mwingine naye anataka atumie jina hilo hilo. Hapo sheria inasemaje? Kutaka kutumia jina la kwaya ambayo imefanya vizuri sio kosa, lakini inatakiwa aende kwa taratibu za kisheria, aende katika kwaya ambao ndio watengenezaji au ndio waundaji wa ule wimbo ambao nani apate ruhusa, lakini akitumia bila bila ruhusa yao atakuwa anafanya makosa ya kisheria. Inatakiwa lazima apate ruhusa, na hiyo ruhusa sio tu ataipata bure, itatakiwa alipie. Na vipi kwa masuala sasa ya wimbo? Kwa mfano mtu ame, ameimba wimbo wake au hubiri lake amelichukua, alafu mtu mwingine anachukua hubiri hilo au wimbo huo huo anaanza kuuza bila ridhaa ya yule mwenyewe, sheria hapa inasemaje? Huyu mtu atakuwa anafanya makosa katika sheria za intellectual property au katika sheria ya haki miliki, kwa sababu kama umetengeneza wimbo, kama umefanya mahubiri ukiwa katika kanisa, umetumia vifaa vya kanisa, umetumia kanisa limelipia huduma nyingi tu mpaka huo wimbo umewezwa kuwa produce ni mali ya kanisa kwa hiyo kama utaenda kutumia tu kwa sababu wewe ulikuwa huko kanisani kwa hiyo umeenda sehemu nyingine utakuwa unafanya makosa ya, ya, ya, ya kijinai pengine eh, takukulu mnashirikiana vipi na kosota Ah, nao ni wadau ambao ndio watu halisi ambao wanalinda au watu ambao, ambao wamepewa utekelezaji wa sheria ya hakimiliki KOSOTA. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sasa hivi vinajitokeza emerging issues, vinaweza vikawa viko related na maswala ya, ya, ya rushwa, na kwa sababu wote tuko katika uh, wadau wa, wa vyombo uchunguzi, kwao tumekuwa tukishirikiana nao. Pengine sasa kwa wabunifu na watu ambao wanatunga nyimbo, wanaandaa vitu vyao ambavyo ni vya ubunifu wao wamevitengeneza, unawaambia wafanye nini, hatua ambazo wanapaswa kuzichukua katika kuhakikisha kwamba wanapata zile eh, miliki ya hivyo vitu? Uh, wao tunachowashauri kama tulivyosema kwamba sheria ya haki miliki ipo eh, ya mwaka 1999 na sheria hiyo imetoa ufafanuzi mzuri tu wa vitu gani ambavyo vinalindwa na sheria ya, ya haki miliki na vilevile vile kuna kanuni ambazo zinawataka au sheria vilevile inawataka kwamba mtu anapofanya ubunifu wake basi utalindwa tu kisheria pale atakapokwenda kuusajili e, kule Kosota na watu wengine wakaelewa kabisa kwamba hiki kitu kimetengenezwa au ni ubunifu wa, wa mtu fulani. Kwa hiyo itakuwa inalindwa. Kwa hiyo si wao wakae tu wana, wana, wana, wana, wana tuseme kwamba wako, wako, wako gizani, inatakiwa vitu vyao ambavyo wamevibuni vipate nguvu ya kisheria, ndipo vitalindwa, ndipo ambavyo wataweza kufanya biashara, kwa sababu kishakuwa na nguvu ya, ya kisheria, mtu mwingine au chombo chochote kingine hakitaweza kuingilia haki zao. Mchungaji Musa Mika ni kiongozi anayesimamia idara ya mawasiliano ya kanisa la Waadventista wa Sabato nchini Tanzania, ambaye anawakumbusha wajumbe waliohudhuria kongamano la mawasiliano katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge hapa jijini Dar es Salaam kuhusu sheria ya haki miliki. Je, mmewahi kufikiria juu ya jina la kanisa? The right to use it or to misuse it? Haki ya kulitumia Ah, jina hilo if I have a vehicle, can I just use the name of the church I write the Seventh Church and use the logo in in that particular vehicle. Kama nina gari, je, ninaweza nikatumia hiyo alama ya kanisa letu katika gari yangu? That name is registered. Hilo jina na hiyo alama imesajiliwa. The church has the right over it. Kanisa lina haki ya alama hiyo. So if you have to use it for personal, you know, if you have to make personal use of that name, Kama unataka kuitumia hiyo kwa makusudi yako binafsi, you need to consult the church so that uh, you may use it according to the right that was uh, legally registered for the church. Ni lazima uombe ruhusa kwa kanisa ili likuruhusu utumie kwa makusudi ambayo kanisa lilikusudia. Because if for instance you are driving and you park by the mzee wa kikombe you we were talking about this morning na kama unaendesha gari halafu unapaki karibu na huyo mzee wa kikombe ambaye tumesikia habari zake asubuhi leo, you are to visit one of those doctors, au kama umejaribiwa kuwatembelea kati hao madaktari au waganga hao who are dealing with witchcraft, hao waganga ambao wanashughulika na mambo ya uchawi, and then the, and your, your vehicle is bearing the name of the church, na jina na, na, na, na gari yako ina, ina alama hiyo ya kanisa So then you know what will come to the church. Somebody will have the right to say Seventh Adventists also consulting, you know, those kind of wizards. Mtu fulani atasema ya kwamba hata Waadventista wa Sabato wanaenda kwa waganga so wa kienyeji wa the use of the name of the church. Kwa hiyo tunazungumzia juu ya matumizi ya jina la kanisa. The use of the logo of the church. Matumizi ya alama hiyo ya kanisa. It is registered ni alama ambayo imesajiliwa. Kama unaitumia kwa makusudi yako binafsi unakosea. Some of you out of good desire have been using the logo and the name of the church in social media. Wengine wetu mmekuwa mkitumia um, alama hiyo ya kanisa katika mambo yenu ya mtandao. You, you start the social network and you call it Seventh Day Adventist Church and you use the logo of the church. Unaanzisha um, blogo fulani katika mtandao na unaipa alama hiyo ya kanisa. I know you have a good desire for doing that. You are publishing the church. Unafikiri una, una nia nzuri ya kulitangaza kanisa. But the danger is the church has no power to control and monitor the content you are putting in that particular network. Lakini kanisa halina uwezo wa kutawala maudhui ya vitu unavyoviweka katika mtandao. So if you should use the wrong content the name of the church the church will suffer again. Kwa hiyo kama utatumia hiyo alama ya kanisa kanisa litapakwa matope it is therefore suggested that when you think you have to use the name of the church and the logo kwa hiyo imeshauriwa ya kwamba kama unataka kutumia jina la kanisa na alama ya kanisa you have to seek for a special permission from the church ni lazima uombe ruhusa kutoka kanisani so all, all of these things that are registered under the name of the church we have to be careful on how we use them especially when it comes to personal uses. Kwa hiyo hivi vitu vyote ambavyo vina, vina, vina mamlaka ya kanisa ni lazima uwe mwangalifu unavyovitumia kwa makusudi yako binafsi. CD production, music production or recorded music. Um, unapoandaa au kurekodi nyimbo katika CD. It is the work of a certain group, maybe the choir of the church or a, person, a certain singing group. ni, ni, kazi ya mtu binafsi au kundi fulani la kikundi cha uimbaji with the copyright it is protected haki miliki imelindwa so don't just take it and insert into your computer copy it and use it you are really kind of stealing from these people they, they, you, need to, you need to buy it usichukue hiyo kazi au CD ya wimbo halafu unaiweka kwenye kompyuta funatoa nakala, ni wizi, unatakiwa kununua. It's just like you are writing a paper on a certain subject and you go to the internet, you download somebody's paper and uh, claim that it is yours. You know it's tantamount to stealing. Ni sawa kama unafanya andiko la utafiti kule chuoni, halafu unaenda kwenye mtandao unachukua kazi ya mtu mwingine, halafu unaipeleka katika mahali husika in, kama kazi yako. In fact, in some countries, even when you buy a CD, music CD, katika nchi fulani hata unaponunua CD ya wimbo, if it is for personal use, they do not expect it expect you to use it in public where it's, especially it will somehow contribute for you to earn some money. Eh, hata kama ni kazi yako ambayo ni kazi ambayo umenunua kwa matumizi yako ya nyumbani, hutakiwi kuipeleka kwa matumizi ya hadhara. In, in some countries katika baadhi ya nchi fulani hatuna sheria hiyo katika Tanzania. Uh, otherwise they would like you when you, you, know, that, you know that you are going to use it in business then you, you, they will charge you more because you'll be earning money through the same. Katika nchi fulani wakijua kwamba unaenda kuitumia kwa makusudi ya biashara wataku kutoza fedha nyingi zaidi kwa sababu wanajua utapata faida fulani. Downloading songs or sermons or materials for business is equally stealing. Unapokwenda kwenye mtandao na kuchukua nyimbo au mahubiri kwa kwenda kuyauza ni wizi. Kutoka Dar es Salaam, Madu Emmanuel, Morning Star Radio.